Kaixo beste egun batzuekin gaztean gaur kentzazpi eta linton hori buruz egingo dugu irrati saioa. Aimata beste ditugu prest jartzeko baina lehenengo gure entzulek partu hartuko dute gaurko irrati saio berezionetan. Galdera batzuk egingo dizkizut, bale? Ordoaz, noiz eta non sortu zen kentzazpi taldea? Noiz eta non? Ba, mila bederatzion da larroketa amazeian Gernikan. Bikain, oso ondo, e, hain zuzen ere, mila eta beratxeun da largoita masei garren abuztuan sortu zen, baina ez ziren e, lanean eh, serio hasi bi mila garren urter arte. Ordoa bigarrena. Zenbat ale saldu zituzten gernikarrek bi mila eta bat garren urtean, atzo da bihar e, saldu zutenean. Zenbatale, ba, hogei mila inguru oso ondo hain zuzen ere hogeita bi mila eta erdi ale saldu zituzten gernikarrek. Eta azkenik kentzazpiren, taldekideak esan behar dituzu. Taldekideak ba, e, elorri eta John Mikel Arnategi Igor Artzanegi Beñat Zerna Iñaki Zabaleta eta e, ja, e, John Fresco. Oso ondo bikain, eh, erantzen dituzu gure galderak, sorionak. Kaixo, nor dugu telefonaren bestaldean? E, kaixo aroa leiotik. Oso aroa, e, aipatu e, eh, kentzazpik e, lan egin dituen diska etxekin. E, gor diskak, oiuka eta elkar argiak gaur egun. Oso ondo, pikain, orain, bigarren galdera, zein hizkuntzak hizkuntzan moldatu dituzte kentzazpiko taldekidek abesti batzuk? Eh, Katalan eraz. Bai, eh, hain zuzen ere, la eta poema de Sopintz, eh, hilargia eh, hain zuzen ere, Katalan eh, eraz jarri dituzte. Eta azken galdera, aipa kentzazpik abesten dituen bi estilo mota. Eh, rock, po, rock eta power pop. Oso ondo, erantzun dituzu galderak. bihar lapurtuko nuke gauero eta zu itxu zaudet bere argia ikusteko irri farrez gero minez eragin didazu negarra nire sua itzali ez zara gaueko izar bakarra ez zara Bueno, aroa, nola iruditu zitzaizkizu e, eh, kentzazpiko letrak eta bestien eh, gaiak? Kompromiso hitzak dira, berelekiko eta beren inguruan er, inguruarekiko kompromisoak, eguneroko keskak eta egoerak, sentimendu sakonak deskribatuz. Tako izbatez el puertoko gartzelan, esnatu ginen, maite genituen gauzen gati erori Bueno, ba, orain eh, zestoan gipuzkoan sortutako musika talde bati buruz hitz egingo dugu. E, talde hau mila deratzen eta laro marreko amarkadan eh, sortu zen. zein da talde hau? Linton Town! Kaixo, nor zara, nor gu bestaldean orain? Ah, ba, kaixo, eh, Jose Mari naiz. Bale, Jose Mari, ordo bat galderak. Nortzuk dira, Linton Towneko taldekideak. Ah, taldekideak, ba, Joseba, Raúl, Apolio, eta eh, kutune eneko. Bale, oso ondo eratzu dituzu. Lintontauneko eh, Linton Towneko taldekideak orain, Galdetu dizuk ze musika mota jotzen duten e, gipuzkoarrak? Hore, ba, ba, ze galdera da, hau, ba, roka! Eta zer gehiago, beste musika mota bat dago? Ah, ba, treketria! Oso ondo, bikain erantzu eh, dituzu galderak. Azkena, ordoa. Zergatik da talde hau oso berezi eta importantea Euskal Herriaren barruan. Orain, orain, Horengo goratzen naiz. Ba, lehenengo taldea izan zelako, trekia eta eh, roka, ha? Oso ondo erantzik duzu galderak. Bikain, eh, bai oso talde arrakastatzoa izan zen, eh, batez ere hemen Euskal Herrian. Zorionare, burua Egunon, nor zara? Mari Carmen. Bale, Mari Carmen, nondik deitzen diguzu? Marakaldotik. Ordoaz, galderak, Mari Carmen. Zein dizkatzekin lan egin ditu linton taureko taldekideek? Ez anozenki eta DRO. Oso ondo, Mari Carmen. Ze taldean, bigarren galdera? Jotzen dute, Josep Ordoa, Raulek eta Bitxorrek. Karelean. Bai, kalenan jotzen dute eta berrogeita amazei garren gelatik diskoa dute kalean. Azken galdera. Zein urtean hasi ziren linton taudeko perpaideak elkar berriz kontzertuak eskaintzen. Pasaden urtean. Oso ondo, 2000 eta mairu garren urtean aizuzen ere, baina eh, esan dutenez euren lehenengo intentzioa jotzen jarraitza da, baina ez dute alde batera urtean diska berri baten ireia. Ba, eskerrik asko, irreti zaino honetan parte hartzagatik, e, eh, azier eta aroa, ere mm, berangotik eta aroa lehiotik. E, eh, agur, azier, agur, aroa. Agur. Aio.